บุ๊กทูสิบห้ากินซ์ผลไม้และอาหาร frutos e alimentos ดิฉันมีสตรอเบอรี่ eu tenho um morango ดิฉันมีกีวีและแตงโม Eu tenho um kiwi e um melão ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Eu tenho uma laranja e uma toranja ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Eu tenho uma maçã e uma manga ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Eu tenho uma banana e um ananás ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Eu faço uma salada de frutas ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Eu como uma tosta, uma torrada ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga e doce. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Eu como uma sandes. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม Eu como uma sandes com margarina. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Eu como uma sandes com margarina e tomate. เราต้องการขนมปังและข้าว Nós precisamos de pão e arroz. เราต้องการปลาและสเต็ก Nós precisamos de peixe e bifes. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Nós precisamos de pizza e esparguete.